ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים. צורר היהודים ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר כי הגידה אסתר מהולה ויסר המלך את טבעתו Asher ha'avir mehaman. Vayitana lemordechai. Vatas, vatas amaster et Mordechai al beit Haman. Vatosef Esther, vatidaber lifnei hamelech, vatipol, vat... ותיפול לפני רגליו, ותאב ותתחנן לו, להעביר את רעת המן האגג. גי, ואת מה חשבתו, אשר חשב על היהודים, ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך, ותאמר אם על המלך לפניו, וכאשר וכאשר הדבר, וכאשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו. ייכתב להשיב את הספרים, מחשבת המן בן המדת המן בן המדת ההגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך כי איכך אוכל וראיתי ברא אשר ימצא את עמי ואיכך אוכל וראיתי באובדן נולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ומרדכי היהודי הנה בית המן נעשה נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו, ב... שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו, כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך, בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונכתב ונחתום הבת המלך אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון, בשלושה בעשרים באו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים. ואל פנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו ואל היהודים ככתבם וכלשונם ויכתוב בשם המלך אחשורוש ויחתום בטבעת המלך וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים. רוכבי הרכש האחשרנים בני הרמחים. אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל עיר ועיר. להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, הצרים אותם, טף ונשים. ושללם לבוז ביום אחד בכל מדינות המלך אחשורוש בשלושה עשר לחודש שנים עשר הוא חודש אדר. פד שגן הכתב לנתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל עמים ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם הרצים רוחבי הרכש החשדרנים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחוט ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה ומרדכי יצא מלפני המעלה והעיר שושן צלה ושמחה. לא ליהודים הייתה ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר. ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר. מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם